Աղավնույի դպրոցում տնորնեկի արարողություն է։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանան է կարգը կատարում։ Մուտքի մեծ սրահում հավաքված բնակիչները, ուսուցիչները, աշակերտներն ուրشادիր հետևում ու լսում են նրան։ Տեր Մինասը Աստծո օրհնությունն է բաշխում գյուղի բոլոր տներին ու մարդկանց։ Գյուղ, որն այսօր գուցե դատարկ լիներ, հաստատ դատարկ կլիներ, եթե Անդրանիկ Չաուշյանի պես ղեկավար չունենար։ Բերձորի բնակիչ Անդրանիկը աղավնո տեղափոխվեց 2016-ին։ 3 տարի անց ընտրվեց համայնքի ղեկավար։ Նոր կառուցվող տները գյուղը գրավիչ էին դարձնում վերաբնակիչների համար սակայն ոչ բոլորում էր մարդ ապրում։ Տունը պիտի բնակեցված լինի եւ ոչ թե ծառայի իբրև ամարանոց։ Տունը ապրողին, հողը մշակողին, նորընտիր գյուղապետի կարկախոսներ։ Մինչև պատերազմը ռազմավարական դիրք ունեցող այս բնակավայրում փաստացի 274 բնակիչ կար։ Այսօր այդքան չկա, բայց քիչ էլ չեն։ Աղավնոն Քաշաթաղի շրջանի զարգացող համայնքներից էր։ Աղավնոն դարբասն էր Արցախի դեղամայնքից, որ մտնում ենք, ազատ Արցախը ողջունումացես առաջի քյուղներ այսինքն մեր դանթուրը բդիլներ բինդ բդիլներ դպավորից սիրուն ամեն ինչով ու դրա համար է որ աշխատանքներ են կատարում ու միջև որս պատերազմը սկսվեց մենք մեր բարդական թյուները կատարում էինք բայց չենք իմանում որտենց կարող ավարտվի տղամարդիկ չմնացին մնացին քյուղը արդեն երկրորդ օրը անցանք պաշտպանողական ջոգադը ստեղծելու աղավնոյի համայնքիով իսկ ես պատիրախ չեր աղավնոն հետո սկսան տիրախավորել ավերածություններ եղան աղավնոն այո երկու տուն տիրախավորին շատ են խփել կողքերը ճանապարհ փակելու եւ գամուրջը բայց երևացող որ գամուրջն են խփել եւ երկու տուններ պատերազմը ավարտվեց սկսեցին տարհանվածները վերադառնալ ինչպես հաջողվեց գյուղապետին վերադարձնել աղավնոյի բնակիչներին իհարկե բոլորը չէ որ վերադարձել են երբ ազնիվ ես ինքդ քեզ հետ, մարդիկ տեսնում են եւ հավատքի հետ էլ գատված, ասենք եթե ես հավատում էի, որ էդի մնոմակ միան հավատքով չէ, գիշերցերեք աշխատանք ենք տանում։ Սկում էինք ամբողջ քյուղը այդ մարդիկ, որ ետ դառնալու միտք ունենան եւ դառնան դեսին ոչ մի բան կան տված չի քանի հսկողությունը ծանրապերվածությունը մեր ուսերիներ մնացել տվականակի առումով դժբախտաբար այո այդ բahin քիչ մարդ կար բարձավոր ծանրափերումը դիլներ այդ մի քանի անհատների վրա եւ եղավ եւ երբ իրանք տեսնում էին որ ինքը իր ընտանիքով երեխեքով այդտեղ են բարձավորը պիտի մտածեն որ չէ եթե իրանք չեն լքում ուրեմն մենք պետք է իրան կողքին այդ պանիկա էր վախեր դուք էիք գյուղում ուրիշ օրքեր, որ նայելով նրանց սրտապնդվում էին վերադառնում։ Հիմնականում երկու իբր ընտանիք երեխեք։ Ձեր կին երեխա մնացին։ Պատերազմի օրերին ձեր ընտանիքը մնաց։ Երախավորելով ընտանիքը, որ ով գնաց ստեղից, էլ հետ գալ չկա։ Միայն ձեր ընտանիքը մնաց պատերազմի օրերին։ Նաև մի ընտանիք կար, որ երեխեքով, քիչ մեծային երեխեքով, գային մայրեր մենակ, որ մնացել էին, ոնց որ կամավոր, գային անհատներ, որ իրանց երեխեքին հանել էին։ Բայց իբր ընտանիքը նեզամենք են եւ մենք ենք։ Ես մի շաբաթով ուղարկել եմ Երևան, այն էլ նպատակը, որ կրուզի կորձեր կարևորն, արդեն սկսել էին շատ մոտիկ խփել դանգողքերը ու ցնցումը շատ էր։ Երևի չկա տուն, որ պետության կողմից տրամադրված սննդամթերքի պաշար չունենա, ասում է Անդրանիկ Չաուշյանը։ Սակայն նրա նպատակն է, որ մարդիկ իրենց քրտինքով վաստակեն օրվա հացը, չսպառեն, այլ ստեղծեն։ հող մշակել անցած դարի ոնց որ սկզբունքային հարց էր, որ Կարմիր խաչի միջոցով ասինք պետք է մշակվի այդ հողերը, որ ամեն սեմենապողտյան անցնելուց տեսնեն, որ բխտում է ցանկի կոչված քյուղը։ Մենք մեզ դերատրելով որ պետք է ցանվի, պետք է ծառադուն գարվի, պետք է մեղվաբաները կան մեղուն բահեն եւ այլն եւ այլն։ Փորձում ենք այդ ամեն ինչը ոչ թե միայն մեզ համար օրվացը, նաեւ ժամանակավոր թիրքավորված ճշնամուն որ տեսնի, որ անգոդրում է այն։ աղավնոյում հացի փուր է գործում։ Արտադրված լավաշի փոքր քանակությունը սպառվում է տեղում, Բերձորում, Ստեփանակերտում։ Գառնանը բացվելիք կարի ատելյեում հավանաբար սփռոց ու վարակույրք կկարեն հյուրանոցների, ռեստորանների համար։ Միտք ունենք, պապիկ, մամիկ, որ սարքենք դուրսը ցուցահանդեսներ ավելի տանկ կինո։ Այսինքն որպես ինչ։ Բնունակորցություն։ Այդ աշխատողները հիմնականում փողը սպասող կամ իմանալով որ այս գործը պետք է հաջողվի, հետո հանցնենք ասենք արբադրաստի դու օրվանացը վաստակին։ Այնուամենայնիվ գյուղում ապրողի եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի գյուղատնտեսությունը, կողմշակել անասուն պահել։ հա։ Անասնապահությանը ինչն է խանգարում։ Արոտավայրեր հա։ չկան, խոթարներ չկան։ Արոտավայրները փոքրացել են առաջվանայելով հողամշակման գործն էլ ասենք տեղ դե համայնքի հետ հարևանությամբ մեր ժողովուրդը նախկինում չի մշակել։ Երկար դարներով վարչակալությամբ տվելա տեղ դե համայնքի բնակչին կամ ուրիշ ծևի մշակող չեն եղել հիմնականում։ Գոնե հիմա այնքան մշակեն, իրենց բավարարեն։ Ունենք Չերմոց, ունենք ամեն մարդ իր ինքնապավարարման 1000 մետ ունենք երկու անգամ բերենք 1000 1000 2000 բաժանենք ժողովրդին։ Տնով հաշվում ենք կապչունի մի դամ մեջ մի օքի ապրում թե 8 օքի են ապրում, այնքանակ դարձին։ Շուներ են բաժան։ Հավեր մի պարտիան հա։ փոքր էր, դեր էին, որ բաժանեցինք եւ ասում էինք ժողովրդին հավապներ սարքեք, ելի ենք հա։ բերելու, որ մղենք աշխատանքի ու սկսի գնա ինքնա կապվածությունը հողի հետ։ Նաեւ այդ հիմնական նվադակը ոչ թե ժամանակավորի հոգեբանություն լինի։ Այո, ես այդ բանն է, որ ինձ շատ է մտահոգում, որ ջամբրուգային վիճակից դուրս դերնենք։ Միշտ էլ նմանացել եմ մոր որ մեր մորը լավ ժամանակ մենք սիրում ենք սենց հերվից ու վիրավոր մորը պետք կրկես բուժես չի պատկերացնի նույնիսկ որ տենց կլինի հիմա հասկանալի է լավ անցանք մի ռաունդը այդ էլ անալիզեր ժողովրդավարական տեսանք չի կարել դու ինքդ քեզ ես տավաճանում այդ երկերի մեջ պատահական չէ որ ասում ով վախքոդն ամեն օր է մեռնում դու այդպեսով չես ապրի ամեն օր մեռած ես դու կարող է ում է պետք քո ապրել շնամու քնտակով գնաս բայց դու հավերժ մնաս Ընդամենը մի վախեցիր, հավատա, որ էլի կոննա։ Ոչ մի ուժ էլ քեզ չի գարա, հա։ լաստի։ Տասներկուամյա դպրոցը գյուղի սկզբնամասում է։ Մի հարկանի մեծ շինություն է։ Մի թևը նորոգված է, մյուսը դեռ ոչ։ Ճաշարան ունի, որտեղ պիտի սնվեին երկարորյայի երեխաները, սակայն չհաջողվեց անցնել երկարօրյա ռեժիմի։ Իդեպ գյուղի ոչ մի բնակիչ կորոնավիրուսով չի վարակվել, դպրոցում դասերը չեն ընդհատվել։ 2021 թվականի հունվարի 8-ին, երբ վերսկսեցին պարապմունքները, 8 սան ունեին։ Այժմ ավելի քան 50 աշակերտ է սովորում այս կրթօջախում, մի մասը Բերձորից, Տնորեն Պողոս Աղաբեկյանը Հայաստանի Հանրապետության տեղ գյուղից է։ Գնում գալիս էր, Անցած տարվա մայիսի 9-ին նորակառույց 12 տներից մեկը հատկացվեց նրան։ Մի ժամ չի լքել իր անցնարարված կորձը, միշտ իմ կողքին ա եղել։ Ինքը գարար ասել ես ոչ դու ինչի համար բայկարեմ։ Պետք է խոս որոշ բաների մասին, որ միշտ փախչողը ցախողությունը չգցի ուրիշի վրա կամ մեծ տղեն գայոներ մնաց մինչև վերջ մայիսի 9-ին մենք դներ աշխենք եւ նպատակային էր մեր աշխելը մայիսի 9-ին այսինքն բարդված չենք Ում տներն էին։ Ունենք 12 տուն նորագարուց բادرազմի պատճառով արդակին մի քանի կորձեր էր մնացել։ Չնայած այն ժամանակ ուրիշ գազիկներ կար, որ պետք չէ շուխուր, ես էլ ասում եմ, չէ, շուխուր պետք է անեմ, որ գանք ու գտնենք ու դեր շատանանք։ Միգուցե եթե պատերազմը չլիներ, ես աղմնում չբնակվեի։ Բայց պատերազմից հետո ես ինքս հասկացել եմ, որ ես ունեմ ինչ որ մի բան անելու ես հայ պետության, ես հայրենիքի համար, հենց դա իմ մնալն էլ կնշանակի, որ ինչ որ մի բան կարամ անեմ։ Ու այնպես չի, որ ես պիտի մնամ, նորից ինչ որ բան լինի, թողնեմ, գնամ։ Ես մնում եմ, հենց սպասում եմ այդ օրվան, որ այդպեսի մի բան լինի, ու հավատում եմ, որ հաստատ մենք հասնելու ենք նորից այնտեղ, որտեղ որ եղել ենք։ Եթե պիտի հայրենիք պահենք, պիտի մնանք, որ կարանք պահենք։ Գյուղում 20 տուն կա, որ բնակեցված չէ։ Տարածքային կառավարման նախարարության հետ ասել ենք մի քանի դներ, որ մեջը կանթել են, մեջից վնասել են, բերեք կառուցենք, չէ, չունեք բյուջե, ասեք, մենք հենվենք ընկերների վրա, բարերարների միջոցով բերեք, բնագեց իմ նպատակը հայով տեսնած ամեն մի տնից խա օջախը եւ լույս վառի։ Կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն աղավնոյում բնակվել, բայց տուն չկա։ Հիմա խնդիրը որ դները կան դադարք եւ ցանկացողներն էլ են շատ իսկ pedagogan այդ բանը հստակ չի որ ինչ անենք ժողովուրդ pedagogan սեփական թյունա այդ տները հա։ ամայքային լիներ Հավատացեք, ես մի քանի օրվա մեջ ամիս չեմ չափազանցի, մի դադարդում չեր մնար։ Մինչև պատերազմը աղավնոն բուժկետ չուներ։ Հիմա ունի, աշխատում են մեկ բժշկուհի եւ երկու բուժքույր։ Երիտասարդները շատ են եւ հուսով են, որ մի օր էլ մանկապարտեզ կբացվի։ Դպրոցի բակում 10-ից 12 տարեկան տղաները ձնագնդի էին խաղում։ Հայկի աչքերը փայլում էին գյուղի մասին խոսելիս։ Ես որ ստեղ մնում եմ, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Ճիշտ է, կորոնայի ժամանակ կարող վտանգավոր լինի, բայց վտանգավոր բան չկա։ Որ ես գյուղից հոչի եկել, ուզում եմ իրանց ասեմ, որ զգան։ Այս գյուղը սիրուն գյուղ է, ստեղ տները շատ են, մարդիկ էլ ապրում են, ու չեմ վախենում։ Աղջիկները ձնագնդի չէին խաղում, պատրաստվում էին տուն գնալու։ Մեր գյուղը ես վստահ եմ, որ ոչ ոքի չեն տա ու մեր գյուղը կմնա միշտ կանգուն։ Գյուղը կմնա, մարդիկ կշատանան։ Դուք այդ գյուղում եք ծնվել։ Չէ, ես Լիբանանից եմ։ Լիբանանից։ Երբեք տեղափոխվել։ 6 տարի առաջ։ Աղավնոն ձեր հայրենիքը համարում եք։ Այո։ Հիմա դուք ձեզ Աղավնոյի բնակիչ եք համարում։ Այո։ Հայրիկը, մայրիկը այստեղ են։ Այո։ Մենք մեր գյուղը չենք թողնի, ավելի լավ է պայքարենք, որ անօթևան չմնանք։ Աղավնոն Քաշաթաղի շրջանի մեզ մնացած ընդամենը 3 բնակավայրերից մեկն է եւ միակը, որ ապրում է սովորական առօրյայով։ Գյուղն այսօր կենթանի է Անդրանիկ Չաուշյանի շնորհիվ, հաստատում են բնակիչները։ Եթե համայնքի ղեկավարը չլիներ Անդրանիկ Չաուշյանը, պատերազմից հետո բնակիչները կվերադառնային ներկայացիչով։ Չլիներ Անդրանիկ Չաուշյանը ավանոն այսօր չլիներ։ Ավանոյի ընդհանուր sense հարթավարային տեղեր լինելով շենքեր չէր լինելու ոչ թե գթալանույն Անդրանիկ Չավեշյանը լինելով հանդերձ են ուզեցել թալանել ինքն այդ ամեն ինչ կախել Մեր գյուղապետը մեր մեջքին կանգնած, պահում է գյուղը, մենք էլ վստահաբար իր կողքին ապրում ենք։ Գյուղապետը չմնար, դուք չեք մնար, Երևի չէ, երևի չէ։ Իրանը չակ բաներ կապված է։ Մեկը պետք է որ կազմակերպեր էլի համար։ Գյուղապետին հաջողվեց։ Ժողովուրդը համախմբեց, մնացին գյուղը, պահեցին, պահպանեցին։ Այս բան որ մարդիկ հետ են եկել, շնորհիվ մեր համայնքի ղեկավարի, այն մարդ իր ներդրում ունեցել է մեծ, որ այս յուղը պահվեր։ Կարող է մի ակնթարթինքը ասենք կամ ստեղ չներ կամ մի միշտ թուլ պահեր իրան, մնացած տարածքների նման, չգիտեմ, թե ում կողմից կներ, բայց կարող էր դուը թալանվեր, չգիտեմ ինչ։ Բայց այն մարդը ամեն ինչ արեց, նա անկարելին արեց, որ այս յուղը մնալ մնալու այդտեղ շենացնենք բանկետ փողերը։ Հերվից թվում էր, թե հավասար շարքերով կառուցված տները երիզված են ձյունե ժանյակներով։ Ջերմակիսամշուշը խորթավորություն էր հաղորդում տեսարանին, ասես ոչ թե իրական, այլ հեքիաթից առնված։ Աղավնոյի երկնքում աղավնիներն են պակասում խաղաղության, արժանապատիվ խաղաղության։ Մեկուսի գղզիացած այս գյուղի պաշտպանները վճռականորեն են տրամադրված չհանձնվել։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։